أعوذ الله Her بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سيد کائنات حضرت بحر عالم محمد مصطفى صلوات ترضى نسيم çünkü Abdullah'dan أن يعمله Muhammed gelmesi oldu yakın Çok alametler belirdi gelmedi Ol Rabi'ul evvela يشفع نسي Lan çıktı evimden Nagihan Gökler gördüm elinde üç alem Biri meşrik, biri mağribde anın Biri damında dikildi Kabe'nin Bildim onlardan kim ol halkın yeğen imtihana gelmeyi İndiler gökten melekler قوم Mustafa'yı birbirine muştular dediler. Oğlun gibi hiçbir oğul yaradılar cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri senden ol hulki hasen Bu gelen ilmi ledün sultanıdır Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır Bu gelen aşkına devreyi Mustafa hem şefiul müznibindir Mustafa Vasfını bu resme tertip ettiler Ol mübarek nuru terkip ettiler Amin eder çuvak doldu tamam Kim vücuda gel Susadım gayet hararetten katı, Sundular bir can dolusu şerbeti Şerbeti sundukta bana huriler bunu sana verdi Allah dediler Kardan akidi hem soğuk idi lezzeti dahi şekerde yok idi İçtiman ol cismi nura gark edemezdim kendimi nurdan mı fark? Geldi bırak kuş kanad ile revan, arkamı sığadı kuvvetle hemen. Doğdu ol saat ol sultanı din, nura gark oldu semavatü zemin. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Allahümme ya Rabbi bicahi nebiyyikel Mustafa ve habibikel murtaza. Tahhir kulubena min kulli vasfin yubaiduna an müşahedetike ve muhabbetik. Ve emitna ale sünneti vel cemaati ve şevki ila likaike ya zel celali vel ikram. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. مفهد موجودات حضرة فهر عالم محمد مصطفى را صلوات Yaratılmış cümle oldu şaduman Tam gidip alem yeniden buldu can Cümle zerratı cihan edip nida merhaba, merhaba ey Sırrı Furkan merhaba, merhaba ey Nuru Rahman merhaba, merhaba ey merhaba ey Çaresizlere şfai merhaba ey Rahmeten lil alemin Her anda ne arzu sema kim ne halidir ne mali ol mehal aklı fikir etmez o hali fehmu hal ref olup ol şah etmiş bin hicar ol ulu hazrete şeşciyetten ol münezzeh zülcelal Sultanım azal besar Eylemişti hakka tahsisi nazar Aşikare Gördü Rabbül İzzeti صل على Sadıkların bağrı başı Hak için sadıkların aşk odundan Ciğeri bir yan için derdile ile kal yeter bize didarını Merhamet et yakma bu kullarını fakire rahmet et, yoldaşın iman, makamın cennet et. Ya ilahi kılma bizi dar, بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى دار المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله ربنا الأعلى آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i kabul eyle. Hasıl olan sevabı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle. Ruhu Resulullah'ı bizlerden hoşnut ve razı eyle. Ve sair enbiya-i izam ve rusul-i kiram aleyhimussalatu vesselam efendilerimizin ahirete göçmüş cümle evliya, mümin ve müminatın ruhlarını da bu sevaptan hissedar eyle. Ya Rabbel Alemin, şanlı tarihimiz boyunca Türklere ve Müslümanlara has bir kahramanlık ve fedakarlıkla çarpışırken, mertebeyi şehadetine ulaşmış olan Kur'an-ı Kerim'in de Estaizu billah ve inne cündena lehumul galibun ayeti ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvâd bel ahyâin velâkin la teş'urûn ayeti kerimesiyle zikrettiğin şehitlerimizi deryayı rahmetine garg etmeni diliyoruz. Rahmetini esirgeme. En şerefli bir milletin fertleri olan bizlere tevdi edilmiş ve edilecek bütün vazifelerimizde Müslümanlığımıza yakışır bir şekilde çalışmak ve muvaffak olmak nasip eyle. Bizleri hiç ölmeyecekmiş gibi dünyasına, yarın ölecekmiş gibi ahiretine çalışan, münevver, uyanık, hakiki müminlerden eyle. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'ten hasıl olan sevabı, asatan bu Mevlid-i Şerif'i dinleyen muhterem cemaatimizin da bir cümle ana, baba, evlat, akraba-u taallukatlarından ahirete göç edenlerin ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle. Ümmeti Muhammed'in dertli olanlarına devalar, boşlu olanlarına edalar, hasta olanlarına da acilen şifalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'i namerde değil, merde dahi muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya ilahel alemin, şanlı tarihimiz boyunca hak ve hakikat uğruna kılınç çekmiş, bu uğurda alkanlara bulanmış, milyonlarca evladını bu uğurda şehitlik ve gazilik mertebelerine yükseltmiş, hak ve hakikat aşığı, kahramanlar kahramanı, asil milletimizin ilim ve fen sahasında da diğer milletlerin fevkine çıktığı günü bizlere göstermeden ruhumuzu kabzeyleme. Yürümekte olduğumuz hayırlı yolda bizleri muvaffak eyle. Türk milletine ihlas ve sadakatle hizmet edenleri iki cihanda aziz et. Mukaddesatımızın en son kalası, en itimada değer burcu olan vatan ve milletimizi her türlü fenalıklardan ve felaketlerden sen muhafaza buyur. Hazreti Muhammed'in hürmetine, azameti kibriyan, izzi celalin, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine bizleri boş çevirme. Dergah-ı uluhiyetine arz etmiş olduğumuz bu münacatımızı kabul eyle ya Rab. Buradan ayrılmadan cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. مدت يا إله العالمين مدت يا أرحم الراحمين روز محشر دابز يا جميل الله عشقنا أفطر صيام وجل شعدين hakkına Ateşi duzaktan azad eyle Allah aşkına Ya Muhammed seni ben sevmeye layık diye sevdim. Bir benzeri yok herkese faik diye sevdim ya Resulallah. Kurbanım يا أرحم الراحمين Medet ya ilahel alemine medet ya Resulallah. Sultan usul Kabe-i Ulyasın efendim. Mahbubi Huda rütbe-i Balasın efendim. Kaşın efendim Envar-ı Hudan Say kübrasın efendim Sen Ahmet-i Mahmud Muhammed'sin efendim